Во толку повеќе, тоа ќе биде и вовет во нашата последна проповедна тема Борба и триумф. Јас најавив дека ќе зборуваме за духовното оружје оваа сабота. Апостол Павле, значи, црквата која што се бори, или борбената црква, Црквата која што се уште минува низ искушенијата во овој свет, ја смета како војска, штом се бори. И не само тој. Црквата е споредена со војска, уште во Стариот Завет. Како што е споредена и со жена па и војската и жената се именки од женски род, и армијата именка од женски род. Па има основа да се толкува напишаното од Соломон во песната над песните дека црквата ќе биде страшна како војска со знамиња. Но тоа повеќе одговора на триумфалната црква, тој опис таму, односно црквата која што веќе ќе победи. И за таа црква зборувавме на тема остатокот минатиот месец. Бидеќи 144 илијади ќе бидат триумфалната црква во глобален значи, смисол на крајот од историјата на овој, смет, овој свет или црквата која што ќе победи. Црквата која што ќе го победи и НАТО пактот. Зашто зборува минатата сабота. И тоа без оружје. Сепак, знаеме дека Библијата зборува за некакви оружија, за некое духовно оружје, за кое што би сакале да се позанимаваме оваа сабота. Кој е тоа духовно оружје за кое што зборува апостол Павле? Како прво, дали во Божјата црква имало буквални војници или лица кои што биле по професија воени лица? Се секјавате ли? Дали во црквата имало буквално воени лица? На било кој? Ајде речеме на христијанска црква, имало или немало? Ви на некој така? <laughs> а во, во Новиот Завет, христијанска црква имало воени лица? Ви текна на некој така? Со кого започнала црквата на незнабожците? Кој бил првиот незнабожец кој што бил крстен и со тоа примен во Христовата црква, која што до тогаш се состојала само од евреи, што бил римскиот офицер, капетан, стотник Корнели. Замислете, црквата почнала со воено лице. Црквата на бошците. Значи, ако не ги сметаме до тогаш еврејските членови. Се секјавате на Евангелијата, во колку ситуацији Христос имал работа или се соочил со воени лица? Чија вера Господ ја прогласил за поголема од онаа на Израел? На едно воено лице. Повторно на еден стотник. Римски капетан. И тоа што било посебно интересно е, што овој капетан ја споредил Христовата сила над болеста и смртта, како неговата власт над неговите подчинети војници. Како што јас им наредувам на своите војници, дојди ваму или отиди таму, направи го тоа, и, и тие, знаете во војска, безпоговорно го извршуваат, така е доволно и ти, Господе, само да кажеш еден збор, че не мора да пешечи 700 километри да дојдеш во мојот дом и да го исцелиш мојот слуга, само кажи збор и болеста ке те послуша. Додека евреите се тепале, кај кого попрво да дојде Исус, и тоа само оние кои што верувале во Него, се разбере, а сепак голем дел од народот верувал во Него, кои што подоцна дури благодарение на водачите се свртеле против Него. Но, во текот на Неговата јавна служба голем дел од, од народот верувал во Христа. Па сепак, тие се бореле кој да го допре, кој кај кого попрво да дојде, А овој незнабожец, офицер на окупаторската војска на омразените пагански непријатели, вели Господе, каже само еден збор, исцелување со далечински управувач, теле исцелување. Тоа го немало кај Израел. Израелците значи се бореле Христос да биде физички присутен таму или тие кај Него, за да се изврши некоје исцелување. А овој покажал поголема вера од израелската, затоа што верувал дека ако веќе постои, <laughs> кога веќе постои Божја сила, таа не зависи од простор. Таа може да делува и далеченски. Всушност, тој капетан покажал една новозаветна вера. Зошто? Бидеќи, живејќи во новиот завет, денеска, например, дали верниците го имаат Христа физички присутен помегу нив? Дали ние го имаме денес Христа физички присутен? Што кажа самиот апостол Павле, со тие зборови завршивме мењатата сабота, 2 Коринтијаните, 5 глава. Ако Христа некогаш го познававме по тело, сега веќе ни него не го познаваме по тело. Бидеќи тоа тело, кое што Исус го носел пред Голгота, тоа веќе е и непостоечко. Таа грешна, смртна природа била за секогаш распната на крстот. Но Христос се разбира постои и понатаму, како што постоел и пред да се облече во тоа тело. Но затоа ние не го познаваме по тело. И денес единствената надеж, единствениот начин на кој што може да функционира и црквата и верникот како поединец е да се ползува со Христовата сила, со неговата благодат, и тогаш кога тој не е физички присутен. И тогаш кога тој е може би и лјадници светлосни години далеко. Зошто? Затоа што постои на секаде Светиот Дух. Неговиот представник, неговиот заменик, Пастор Роберт Вилан еднаш кажа на убава мисла, кога римскиот папа на вистина би бил Христовиот заменик, тогаш тоа ќе беше најлошата вест за целиот свет. Би требало цел свет, редици, колони до Рим, да чека на ред за прием кај папата, за да ја прими Божијата благодат. Па дури ако, ако, ако земеме да речеме дека таа власт е делегирана од него на бискупите, на свештениците. Замислите какви редови би биле тоа. Че значи, да го нема светиот дух, а сето оно што го дава светиот дух, да мора да го примаме од, од луѓе, од свештеници. Па тоа би било многу лоша вест. Дали би сакале таква ситуација? Значи, да не ви е достапна Божјата благодат како што ви е достапен воздухот што го дишете, туку за тоа да мора вие да отидете некаде. Како би изгледало да се разбудите наутро и за да можете да дишете воздух, треба да отидете до, до најблиската продавница, макар до најблиската продавница. Значи, за да го земете првиот здив, да мора да отидете до најблиската продавница, како тоа би изгледало? Би изгледало грозно, <laughs> се разбира. Сега, Божета благодат е споредена со воздухот што го дишаме. Се што треба, за да ја примиме Божијата благодат, е истото што треба за да примиме воздух. Да вдишеме. Да се обидеме да вдишеме. И тоа не зависи од луѓе. Божјата благодат постои секаде околу нас, достапна ни е секогаш, затоа што Светиот Дух е секаде присутен. Светиот Дух ни е секаде достапен. Сепак апостол Павле зборува за духовното оружје. Каде се наоѓа споменато духовното оружје во Новиот Завет? Се сеќаваме ли? Ефесијаните, шеста глава. Да отвориме на тоа место. Црквата, значи, уште во времето кога Христос бил на земјата, се соочувала со воени лица, и тоа буквално со, не со било кој, туку со лица службеници на римската војска, офицери на римската војска. Па и ние денес имаме добра представа за тоа како изгледал еден римски војник во сета своја полна опрема. Почнуваме да читаме од десетиот стих кој што представува еден вовет Браќа, засилувајте се во Господа и во силата на Неговата моќ. И сега, каде е таа моќ? Облечете се во сето оружје Божио. За да се одржите против ѓаволското лукавство. Да, тоа беше 11. Значи 10 и 11 до сега ги прочитав. Што забележуваме? За да се одржиме против гјаволското лукавство, треба да се облечеме во колку? Во сето оружје Божио. Значи, половична опрема не е доволна. Потребно да се земе сето оружје, Божио, ама Божиото оружје, ама сето. Се секаваме дека на Давид не му одговарала баш воената опрема на царот Саул. Ја дори си го замислам како некој кому тој штит му тежел премногу. <laughs> да не можел ни да го носи било тешко да стои со него. Може би и мечот бил малку потежок за тие тинеджерски години. Мегуто многу добро се снаогел со своето оружје, со кое што го победил Голијат. 12 стих вели, зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Апостол Павле ги наведува отворено по име оние кои што имаат вистинската власт во овој свет. Бидеќи сите други се само нивни марионети или обожаватели. И сега 13 стих повторно, поради тоа, значи, имајќи предвид кој ви е непријател, непријатели ви се оние кои што не гинат од куршум, сабја не ги сече, Поради тоа примете го сето оружје Божјо. Сето. За да можете да се браните во лош ден. Којто е лош ден? Дали некој се размислувале? Или зол ден? Та откога ќе победите да се одржите? И така стоите, откако ќе се опашете со вистината, и ќе се, облече, ќе се облечете во оклопот на праведноста. И сега тука веќе започнува апостол Павле со набројување на Божиото оружје. Прво вели дека треба да бидеме опашани со вистината. Значи, која е најглавното оружје? Првото оружје е вистината. Без вистината, дали може да се спротиставиме на непријателот, на лукавството? Не можеме. Ако веруваме лага, измама, заблуда, ерес, ние не можеме да се спротиставиме на непријателот. Лесно ќе бидеме победени. Затоа е потребно да бидеме опашани со вистината. А што значи тоа? Како ќе бидете опашани со вистината? Верувам дека се уште разбирате што значи овој збор опашани. Кога кога вие се опашувате, кој ве опашува? Вие сами или некој друг? Што му рече Исус на апостол Петар? Ти сега кога си млад, силен, способен, сам се опашуваш. Ма каде време како други. Најавувајќи ја со тоа неговата смрт, се разбира. Значи, вие кога ставате појас, ремен, било што, сами го правите тоа или други ви го правите? тоа? Па сами го правите, нормално. <laughs> Според тоа, за да се опашете со вистината, што треба да правите? Да чекате проповедникот да ве опаша? Деноминацијата да ве опаша? Некој автор да ве опаша со вистината? Или вие треба сами да ја земете вистината во рака и да копате по неа? Јас ја предупредувам дека не е се, се она што, што го верува деноминацијата, вашата деноминација, не е вистина. Треба да проучуваме за да бидеме опашени со вистината. Вистината не е споредена со некое оружје, како што прочитавме дека праведноста е споредена со оклоп. Значи, кога ќе ставите оклоп, денеска се разбира не ставаат, Добро, панцир, да. Но како кој, не, секој војник не. Зошто праведноста е споредена со оклоп. Оклопот е нешто што треба да се облече, да се стави на, на себе, на својата снага. Значи, представува еден вид штит, но таков штит, не таков штит кој што го држиш во рака, затоа станува збор подоцно, туку таков во кој што си облечен, се дали тоа прикладно, дали праведноста е нешто во што треба да се биде облечени. Библијата зборува на таа тема. Праведноста е споредена како облек. Кога царот што правил свадба за својот син, пошол да ги разгледа гостите што дошле на свадба, се нашол некој што немал свадбена облека. И таквиот бил избркан надвор, иеко тој се отповикал, дошол на свадбата. За разлика од мнозина кои што не се отповикале, ја занемариле поканата и воопшто не ни дошле. На тој начин Христос символично го представил судот. На судот ќе се види кој е облечен, а кој не е во чија праведност во Христовата праведност. Во книгата на Милош Богдановиќ зашто мношто врски заедници», ке го повторам оној пример, се зборува за една верничка на адвентистичката црква, која што еднаш сонила еден чуден сон. Се наоѓала на небо во друштво со Исуса и ангелите, меѓутоа и во друштво на многу други посветени луѓе, мажи и жени, значи спасени, Меѓутоа, таа самата не била толку радосна и срекна, сега во сонот, како сите тие лица наоколу. И се прашувала што е причината што таа не ја споделува нивната радост, нивната среќа. Која беше причината, се кажат? Сите други биле облечени во бела облека, а кога таа самата да се погледнала себе си, таа била облечена во најубавата облека од незината картероба. Тоа бил сонот. Значи, најубавата наша облека, што може човечка фабрика да ја произведе во овој свет, ќе биде нешто со што би се срамеле во Божијето царство би се срамеле тоа да го носиме во Божјето царство. Зошто? Бидеќи буквално во што се облечени жителите на Божито царство? Се секјавате да на Божијата слава? За колку време беше, беше таа проповед? <laughs> Неколку месеци може. Тие се облечени во Божијата слава, во ангелската облека. Светлина зрачи од нев. Христовата праведност е нешто во што треба да бидеме облечени. И се се разбира, кој е тој што ќе издржи во војна со лукавиот? Тој што е, ја има Христовата праведност или тој што е неправеден? Тој што е блудник во Божијата црква. Како може утре заутре блудникот во Божијата црква, дури и тој што само негува грешни мисли и да не направил некој буквален блуд, Значи, тој што не е облечен во Христа, како може тој утре заутре да се спротистави на жигот на зверот? Или кој попрво ќе се спротистави на искушението, дури ако се соочува со закана за со смрт, со маченичка смрт заради верата? Тој што ја има Христовата праведност или тој што ја нема Христовата праведност? Тој што ја има. Бидеќи тој што ја нема, лесно ќе попушти. Лесно ќе попушти и многу полесно ќе биде да, најде, да се најдат илјада изговори за да се прими жигот на зверот, конкретно, или да се отстапи од вистината, отколку да се трпи заради неа. Затоа апостол Павле им пишува на галатјаните велејки, сите вие кои што во Христа се крстивте, Галатијаните 3.27, во Христа се облековте. И тој стих се пее на секој велик ден, ако забележавте. Се пее во православните литургии тој стих. Тој стих го пишуваше и во оние стари свидетелства за крштевање. Јас имам едно такво пред 20 години. Значи, освен што секој добива свој стих за крштевање, тој стих стоеше испечатен на сите свидетелства. Сите вие кои што во Христа се крстивте, во Христа се облековте. Во Христа треба да се биде облечен. Христос не е некоја теорија и филозофија што треба да се верува, или некоја наука што треба да се исповеда, да се поучува, туку е праведноста Божја во која што треба да се биде облечен. И ножете да ви бидат обуени во подготвеност за да благовестите мир. Блажени се вели Исаија, а цитира Павле во Римјаните, нозете на оние кои што носат или благовестат мир. Во случајов каков мир? Што е тоа да благовестите мир? Мир Како, значи, тоа не е како да ги смирите а, овие и оние кои што се мразат. Пример, а, како да градите соживот помеѓу некои народи или народности. Не се работи за политика тука, Постои само еден единствен мир кој што апостолите го благовестеа, а тоа е помирувањето што Христос го остварил на крстот. И за тоа читавме во 2 Коринтијаните 5 глава мината савот. И кога тоа го благовестиме и ги повикуваме луѓето да се помират сега тие со Бога заради оствареното помирување на крстот, кога сите тоа би го направиле, тогаш сите автоматски и народи, и држави, и племиња би се помириле меѓу себе. Автоматски. Христос автоматски ги решава сите други проблеми, кои што луѓето се мачат гјоа да ги решат, всушност не сакаат да ги решат. Затоа што помил име гревот, отколку Христовиот мир, Христовата благода. А над се, земете го штитот на верата. Со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Значи, со што беше споредена праведноста? Со оклоп. Но тоа е нешто што треба да се носи, да се биде облечен, постојано. Праведноста, значи, треба постојано да биде присутна. Не може денес да се биде праведен, утре да не се биде праведен. Тоа не е христијанин. Христијанин е постојано да се биде праведен. Оклопот е нешто што се носи постојано во борба, а ние постојано сме во борба. Не постои полувреме, не постои пауза во големата борба. Искушение зол ден, лош ден, може да не снајде, неочекувано било кога. Мегуто, зашто штитот, нешто се носи, што може да се остави, што може да се загуби моментално, зашто верата поточно е спредена со штитот. Значи, и, и оклопот е да штити, и штитот е да штити, но зашто верата е со штитот, а не обратно? Значи, ме, зашто не вели Павле, облече се во оклопот на верата, а земете го штитот на праведност. Добро. <laughs> Не, и сега во борба. Што е полесно да за губите, оклопот или штитот? да, испушт, да, го, да ви падне, да речеме, од себе штитот. Штитот. Значи, човек може да биде праведен, но во даден момент да му не достига вера. Може ли не може? Например, Аврам бил праведен? Бил. Значи, кога, кога Господ го повикал Аврама, излезе од Урхалдески, Халдески, Аврам бил праведен пред тоа? Бил. Значи, тој праведен Аврам, кој што ги слушал Божите заповеди, кој што бил праведен, што му требало за да излезе од Урхалдески? Халдески? Вера. Ако ја немал таа вера, Ако се плашам од неизвестноста за тоа каде ќе оди, како што вели Павле без да знае, излезе без да знае каде оди. Таму евреите 11 глава. Патам речено снимката докаже дека дека сум кажал Авел. <laughs> а не Аврам, <laughs> се едно. Не, не, не, така се слуша. Па. Јас самиот не си верувам на себе, <laughs> бидеќи снимката е доказата. Аврам излегол без да знае каде оди, затоа што имал вера, а не затоа што бил праведен. Ако немал вера, немал да излезе, иеко он си беше праведен. И сега, бидеќи поуката е да се облечете во сето оружје Божио, значи, вие може да бидете праведни или да мислите дека сте праведни. Например, јас живеам според 10 Божи заповеди ама е кобна заблуда да мисле дека е тоа доволно. Вам ви е потребна вера. Адвентистите, например, мисле дека се праведни, дека ги држат Божите заповеди, како и евреите некојаш, па кога го чуле Евангелието во Минеаполис, реагирале како најголемите безбожници против пораката на Джонси Вагонер. Зошто? Затоа што им не достигала вера? Или не биле и доволно опашени со вистината? Она првото оружје. Појасот. Вистината која што се држи, како што рече Борджи. Само со штитот на верата може да се изгаснат вжештените стрели на лукавиот. Значи, да се биде праведен. Да се трудите да живеете според Божите заповеди. И тоа е нешто што постојано треба да, секој ден значи, а да не се има вера, особено во критични ситуации, значи да се биде изложен на стрелите на лукавиот. Значи да се биде ранлив и значи да се биде ранет. А тоа значи поголема шанса да се падне во таа борба. Или да се отпадне, како сакате. И на крајот го споменува 17 стих Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч кој што е Словото Божјо. Заедно со оклопот и штитот и шлемот има функција да штити. Зошто шлемот е поврзан со спасението? Каде се става шлемот? На глава. Во војна некој може да загуби рака, да загуби нога, па да биде жив. Но ако загуби глава, <laughs> ми беше смешна онаа сцената од султанот, каде што овој, како, а овој, како се викаше, Гјулага, го прашува бајачот, кажи ми, ки имам ли глава? <laughs> како стои со мене? Па после се откажа одбор, подро не ми кажува. Значи, дали ќе, ќе живеам? Ке имам глава? Но има нешто друго. Зошто шлемот е поврзан со спасението. Спасението треба да го примите во вашата глава, во вашиот ум. И каде по-конкретно? Во челниот резен. Еднаш брат Борче зборуваше на таа тема за светилиштето, ако се секјавате мејатата година, и каде се треба да, да се влезе во умот. Спасението е нешто што треба да се чува, исто така, да се штити. Спасението сме го добиле, ние самите не сме го извојували. Пример, апостол Павле вели, земете го мечот на спасението. Демек, вие со вашата рака, со вашата борба, ќе го извојувате вашето спасение. Не. Шлемот е спасението, значи, спасението ви е дадено, прво светиот дух го обновил вашиот ум, кога ве родил наново, и сега што треба да се прави со тоа спасение? Да се чува. И каде започнува гревот? Прелюба, блудство, неморал, кражба или било што. Каде започнува? <laughs> Во мислите. Се скевате на една тема од минатиот век, борба за умот. Имаше еден пример за тоа како и покрај сите трошоци и покрај непробојноста на кинескиот зид, тогаш кога бил изграден, непријателот, непријателските племиња сепак лесно влегле низ него. Кинескиот зид не ја завршил работата. Знаете која беше причината? Зашто непријателот ги подкупил стражарите, што стоеле над зидот. Ако нашиот ум Оно што стражари, оно што треба да биде буден, падне, тогаш се друго ќе пропадне автоматски. И нешто праведност ќе пропадне. И вистината ќе пропадне, бидеќи нашиот ум ќе биде опрелестен, излажен, измамен. И верата ќе пропадне. Едноставно, тој ум повеќе нема да сака да се бори, нема да зема ни штит, ни меч, Нема да му биде гајле. И на крај, духовниот меч кој е Словото Божјо. Со што започна сето оружје Божјо во ова набројување? Со појасот на вистината. а завршува повторно со што? Повторно завршува со вистината. Само што сега прецизно кажува дека вистината е Божијето Слово. Сега таа е меч. И дали е прикладно да се каже дека е меч? Значи, вистината е, или Словото Божие конкретно, е нешто што треба да се земе во рака. Веројатно, од сите наброени оружја, најсилното е мечот во раката на еден војник. Без мечот, со штитот само, со шлемот и со оклопот, ќе се чувствува до некаде сигурен, ама без мечот нема да биде толку сигурен како со мечот. За напад Триумфалната црква е таа која што ќе знае и да напаѓа, а не само да се брани. Или подобро речено, која што и нападнала. Нападнала со што? Со вистината. Како беше представена апостолската црква во првиот печет? И видов конјеник на бел конј со лак и стрела во рацете. Ој па друго, нападно, огро оружје, кој што излезе да победува и победи. Апостолската црква тоа го докажала, таа била и станала триумфална црква во тоа време. Совестијата треба да се напаѓа. Што значи, Словото Божие треба да се проповеда. Но зошто апостол Павле тоа го стави на крај? Затоа што ако ја немаме вистината, ако не сме опашани ние самите со вистината, ако не сме облечени во Христовата праведност, ако го немаме штитот на вера, значи ако немаме вера самите ние во борба со искушенија, И ако го немаме шлемот на спасението, например, не сме сигурни во нашето спасение. Тоа што ќе проповедате на овој свет? Ќе проповедате лага, токму така. Дури на крај, дури на крај, ја споменува Божјето Слово, духовниот меч, односно вестината како нападно оружје. Дури на крај доаѓа нашата уста, бидеќи прво умот треба да го нахраниме со Словото Божие, па после устата да зборува од Словото Божие, а не од вишокот на своето срце. Но губав редослед. И како што можеме да забележиме, сето ова представува совршена целина, И токму тоа е причината зашто треба да го носиме сето ова оружје и тоа по оној редослед. Се виделе војник како се облекува, например антички војник, римски војник, кога го зема мечот? На крај. Кога прво се ја става опремата, ќе остави оклопот, ќе остави шлемот, мечот на крај го зима. Не го зима прво мечот. Прво го држите мечот и шти, после ке ставате штит со мечот. Односно оклоп. Така и во овој поредок. Нека Господе благослови ова оружје Божјо, че ова е оружје, Ова е средство да го носиме комплетно, комплетната ова опрема, сето оружје Божио, да го носиме на себе секој ден. Нека му е фала и слава вечно. Амин.